Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah hamda syakirin Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله Inna Allaha khabirum bima ta'malun sadaqallahul azim hadirin kaum muslimin yang terhormat saya diberi tema khutbah pendidikan mengkader generasi khairu ummah hadirin khairu ummah itu artinya umat yang terbaik di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110 di sana Allah berfirman A'udhu billahi minas rajim kuntum khaira ummatin kuntum khairu ummatin kalian semua adalah umat yang terbaik ukhrijat linnasi dilahirkan untuk membawa misi kepada manusia berdasarkan ayat ini maka sebenarnya kita ini punya potensi kita ini berpotensi umat yang terbaik potensi ini hendaknya digunakan dengan sebaik-baiknya digunakan untuk apa? digunakan untuk perhatikan di dalam Quran surah Al-Baqarah 143 di sana Allah berfirman a'udzubillahi rajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan takunu syuhada'a 'alan nasi Demikianlah Allah jadikan kalian sebagai umat tengah-tengah. Umat tengah-tengah itu umat yang bisa dilihat dari semua sisi. Yang jauh sana tahu, yang depan tahu, yang sebelah sana tahu. Sehingga dia berada di tengah-tengah. Untuk menjadikan contoh buat manusia wa yakuna rasulu alaikum syahida dan rasul menjadi teladan buat kalian semuanya hadirin yang saya hormati berdasarkan dua ayat ini maka sesungguhnya umat ini umat Islam ini adalah umat yang berpotensi untuk menjadi umat yang terbaik setelah menjadi umat yang terbaik supaya dicontoh oleh umat-umat yang lain jangan malah dibalik jangan umat Islam malah meniru umat yang lain kebalik mereka harus meniru kita dan syaratnya hendaknya menjadi ummatan khairu ummah sebaik-baiknya umat hadirin yang saya hormati pendidikan mengkader generasi khairu ummah maka hendaknya siapa saja yang terlibat di dalam mendidik generasi khairul ummah ini siapa saja mereka adalah disebutkan dalam Quran surah al-Baqarah ayat 104 di sana Allah berfirman a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal takum minkum ummatun hendalah ada di antara kalian hendaknya ada di antara kalian bukan semuanya di antara kalian tidak semuanya wal takum minkum ummatun ada di antara kalian sebuah umat sebuah kelompok bisa itu rumah tangga bisa itu sebuah lembaga bisa itu sebuah apapun yang sifatnya itu adalah sebahagian daripada misi itu ya da'una ilal khairi mereka ajak-ajak kepada kebaikan kebaikan menyeru kepada kebaikan ya ya'muruna bil ma'ruf mereka menyuruh yang baik wa yanhauna 'anil munkar dan mencegah yang mungkar wa ulaika humul muflihun orang seperti itu adalah orang-orang yang berhasil orang-orang yang beruntung mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala hadirin yang saya hormati Bagaimana cara agar kita ini menjadi ummah yang terbaik? Maka perhatikan ayat lanjutan tadi. Tu'min eh. di dalam Quran surah Al Imran kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf itu cara ta'muruna bil ma'ruf hendaklah kamu menyuruh yang baik bukan menyuruh yang tidak baik itu cara pertama watanhauna anil mungkar mencegah yang mungkar bukan malah disuruh itu cara kedua wa tu'minuna billah dan kalian beriman kepada Allah hadirin beriman ini cara yang ketiga dan yang terakhir dan ini menjadi pemungkas dari semua cara kenapa? karena cara yang ketiga ini apabila tidak hati-hati maka justru menjadikan umat ini bukan yang terbaik tetapi yang terjelek maksudnya apa? maksudnya adalah ketika masalah iman ini tidak betul dia tidak beriman, dia orang kafir orang yang ingkar kepada Allah dia kadang-kadang iman, kadang-kadang tidak, dia orang fasik merusak dari dalam dia kelihatannya beriman sesungguhnya tidak dia orang munafik dan itu menjadi persoalan yang serius hadirin yang saya hormati setelah kita mengetahui caranya bagaimana mendidik supaya generasi kita umat yang terbaik maka produk yang diinginkan apa produk yang diinginkan adalah hendaknya ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Fatih ayat 29 di sana Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim Muhammadur Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah Muhammad utusan Allah ini adalah sosok model yang supaya ditiru oleh para orang-orang yang menyontoh dan supaya diikuti oleh orang-orang yang mengikuti di belakangnya Karena apa? Karena di sana yakuna alaikum syahida. Yakuna Rasul alaikum syahida karena di situ Rasul sebagai sosok model buat kalian semuanya. Produk yang seperti apa yang kita inginkan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallazina ma'ahu siapa saja yang bersama bersama Rasulullah para sahabat tabi'in tabi'it tabi'in sampai kepada kita sekalian walladzina ma'hu asyidda'u al kufar sikapnya tegas kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah ini produk generasi Khairu ummah itu cirinya adalah asyidda al kufar tegas sikapnya kepada orang-orang ingkar -orang Iya, iya, tidak, tidak. Bukan iya tapi tidak. Bukan tidak tapi iya. Tegas, iya, iya, tidak, tidak. Ruhama ubau naum yang kedua mereka saling menyayangi di antara sesama. Yang tua ngerti tuanya. Yang muda tahu mudanya. Yang tua menyayangi yang muda. Yang muda menghargai yang tua. Mereka saling menyayangi. Itu ciri kedua. Ciri ketiga adalah tarawum rukaan sujudan. Kamu lihat, mereka adalah orang-orang yang ruku dan orang-orang yang sujud. Maksudnya apa? Mereka mendirikan sholat. Itu ciri ketiga. Ciri yang keempat, yabtahuna fadla min Allah. Mereka orangnya tidak memalas mereka orangnya rajin untuk bekerja mencari rezekinya Allah yang bertebaran di muka bumi ini yattaghuna fadla minallah silakan mencari sebanyak-banyaknya tidak boleh pemalas tetapi tidak boleh ngawur waridwana dia harus mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala ciri yang terakhir simahum fi wujuhim min ruka'is sujud kamu lihat pada wajah mereka ada tanda-tanda min asari sujud dari tanda-tandanya orang yang sujud hadiri yang sormati tanda-tanda sujud ini bukan kakinya hitam bukan tanda-tanda bekas sujud itu setelah dia tidak ada masih terasa bau wanginya orangnya tidak ada dikenang manisnya orangnya sudah meninggal lama dikenal kebaikannya itu namanya min asari sujud bekasnya sujud itu produk daripada pendidikan khairu ummah oleh karena itu hadirin yang saya hormati, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya ini bagian daripada orang yang terbaik untuk menjadi model, untuk menjadi contoh buat orang-orang lain bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak kita tinggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله Wahai orang-orang yang beriman Takwalah kalian kepada Allah Yang diperintahkan kerjakan Yang dilarang jauhi Wal tandur nafsum ma qaddamat liwad Hendaklah masing-masing orang memperhatikan yang lalu berpengaruh terhadap yang akan datang kondisi kita hari ini adalah akibat dari sikap kita kemarin dan bagaimana besok sangat tergantung bagaimana sikap kita hari ini dan bagaimana di akhirat nanti sangat tergantung bagaimana gaya hidup kita di muka bumi ini wattakullah dan hendaklah kalian kalian benar-benar takwa kepada Allah Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. لله الحمد لله الجبار العظيم القهار القديم الغفار الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأمرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر